الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعد Esselamu Aleyküm və Rəhmətullah və Barakatuhu Hörmətli müsəlman qardaşlarım və bacılarım Allah subhanət haladan həm özüm üçün, həm də sizin üçün bağışlanma istəyirəm həmçinin həm özümə, öz nəfsimə, özüm özümə, həmçinin sizlərə Allahdan qorxmağı təqvalı olmağı nəsihət edirəm, tövsiyə edirəm. Bu gün həqiqətən də Allahı zikr eləmək, Allaha ibadət eləmək, Allaha şükür eləmək qəlbdə bir rahatlıq yaradır, belə deyək. Yəni Allah Subhanahu taala onu zikr etməklə, ona şükür etməklə Ona gözəl bir şəkildə gücümüz çatan qədər ibadət etməklə bizim qəlbimizdə bizə rahatçılıq bəxş edir. Bu nemətə görə Allah Subhanahu taalaya həmd olsun. Bu nemət bir çox qövmlərə, bir çox insanlara, bir çox cəmaatlara verilməyə. Bu nemət ancaq Allah Subhanahu taalanın seçdiyi xüsusi insanlara, xüsusi müsəlmanlara verib ki, bu insanlar, bu müsəlmanlar həqiqətən də Allah Subhanahu taalanı zikr eləməyəndə, Allah Subhanahu taalaya şükür eləməyəndə, yəni qəlb sıxıntı çəkməyə başlayır. Darıxma hiss etməyə başlayır. Bu da təbii bir prosesdir və bu proses hər bir kəsdə baş verə bilir. Və qəlb sıxıntısı günahlarla, asiliklərlə aparıldıqda onda yəni Artıq o qəlb daş kimi qəlb olur və artıq o haqq ilə batili, yaxşı ilə pisi ayıra bilmir. Halbuki haqq ilə batil, yəni yerlə göy qədər bir-birindən ayrılır. Bu gün bir çox müsəlman qardaşlarımız var ki, yəni İslam'a təzə gəliblər. Əlhamdülillah. Allah Subhanahu taala onların İslam dinində sabit olmalarını istəyirəm. Həmçinin onlara nəsihət edirəm ki, haramları tərk etsinlər. Çünki yəni haramlar həm onların vaxtını alır, həm də onları yaxşı əməllərə yönəlməsinə mane olur. Və həmçinin haramlar insana qəlb sıxıntısı gətirir. Biz əvvəlcədən biz bu barədə danışmışdıq, sizinlə söhbət etmişdik ki, yəni hər bir insanın hər bir insanın günahları olur və o necə etməlidir ki, o günahlardan xilas olsun. Bununla bağlı Allah həmd olsun bizim əlimizə gözəl bir kitab keçmişdi və bu kitab belə adlanırdı ki, yəni günahsız deyiləm, məsum deyiləm, nə edim ki, bağışlanım və orada 250 salih əməl də gətirmişdi. Lakin biz həmin kitabın əvvəllərini keçmişdik. Yəni ə, e, hələ günah nədir, böyük günah nədir, kiçik günah nədir və s. bu kimi məsələlərdən danışmışdıq. Ümumiyyətlə bu qısa bu qısa nəsihətimdə bildirmək istəyirəm ki, bu gün İslama təzə gələn müsəlmanların bir çoxu, yəni Kiçik hesab elədikləri bəzi böyük günahlar içərisindədirlər ki, bunlardan biri siqaret çəkməkdir. Yəni siqaret ə, e, böyük zərərləri olan ə, e, bir həqiqətən də bir xəstəlikdir, cəhalətdir və mən bunu yəni müsəlman qardaşlarıma yaraşdırmıram. Çünki ə, e, siqaret qəlb sıxıntısı gətirir. Həmçinin rozerin azalmasına səbəb olur. Həmçinin malda israfa gətirib çıxarır. Həmçinin bədəndə xəstəliklər meydana gətirir və s. Yəni bizim hələ hamımızın bildiyimiz bu cür xəstəliklər gətirir. Allah qorusun, hələ bizə məlum olmayan axirətdəki e, ağır nəticəsindən Allah qorusun və mən təcili olaraq, təcili olaraq bütün gəncləri, bütün gənc müsəlman qardaşlarımı və həmçinin mən onu da deyə bilərdim ki, yəni müasir dövrümüzdə bəzi ə, e, yəni özünə müsəlman deyən e, və İslamı hələ bilməyən, anlamayan e, gənc qızlarımız da qoşulmaq istəyirlər. Allah qorusun, yəni bu bir böyük bəladır. Böyük xəstəlikdir və təcili surətdə, yəni bu bəladan, bu xəstəlikdən tövbə eləmək lazımdır və bu haramdan əl çəkmək lazımdır və bu haramı tərk eləmək hər bir insanın öz əlindədir və yəni insan şuur sahibidir. Yəni insanın siqaret çəkməyi ona vacib yazılmayıb və yəni o insan ki, o siqaret çəkir, yəni ona elə gəlməsin ki, o siqareti ata bilməz. Yəni o öz əlindədir və onu yəni öz iradəsi, yəni insan iradə sahibidir və öz iradəsi ilə də o əlində olan o haramı dərhal atmalıdır, vaxt uyub atmadan. Çünki bu cür günahlar qəlbi qaraldır. Məsələn, bir qardaşlar bir çayxanada oturanda da Yəni çalışsınlar bir-birlərinə siqaret çəkməməyi nəsihət eləsinlər. Bir-birlərinə siqaret çəkməməyi nəsihət eləsinlər və bu əməldən əl çəksinlər. Çünki bu böyük günahlardan sayılır və hər bir günah, hər bir günah istər böyük olsun, istər kiçik olsun, qəlbi qaraldır. İman və ibadət qəlbdə və bədən əzalarında bir nur meydana gətirir. Allaha iman etmək və Allaha ibadət etmək, yəni bədən əzalarında, bədən üzvlərində bir nur nur yara, yəni nur olur. Allah Subhanahu taala o bədəni nurlandırır. Küfr etmək, inkar etmək, Allah Subhanahu taalanın Qurani-Kəriminə qarşı səylənkar olmaq, Allahın əmrlərinə qarşı e, göndərdiyi dinə qarşı səylənkar olmaq, günahlar etmək üsyan etmək. Yəni bunlar hamısı bir-birinin üstünə oturan qat-qat qaranlıqlardır. Bir-birinin üstünə oturan qat-qat, yəni bir-birini örtən qat-qat qaranlıqlardır ki, insan bu qaranlıqlar içərisində qalır. Allah qorusun. Allah Subhanahu taala buyurur ki, Allah inan, in, iman edənlərin dostudur. Allah Subhanahu taala iman edənləri qaranlıqlardan aydınlığa çıxarır. İnkar edənlərə gəlincə isə Onların dostları da tağutdur, şeytandır. Onları aydınlıqdan qaranlığa aparırlar. Əl-Bəqərə surəsi 257-ci ayə. Hər bir insan kiçik və böyük bütün günahları təcili surətdə tərk etməlidir. Möminlərin iman və salih əməllər vasitəsilə əldə etdikləri bunur Qiyamət günündə mömin, münafiq bütün insanların görəcəyi açıq-aşkar bir nura dönəcəkdir. Mömin kişilərlə mömin qadınları önlərindən və sağlarından əməllərinin nurları aydınladıb gedərkən gördüyün gündə deyə bir ayə var bu. Deməli Əl-Hədid surəsi 12-ci ayədir. Və başqa bir ayədə yəni kafirlər qiyamət günündə Üzləri sanki qaranlıq gecədən bir parçaya bürünmüş bir halda olacaqlar. Bu da Yunus surəsi 27-ci ayədə bildirilmişdir, xəbər verilmişdir. Dünyada etdikləri üsyan və əməlləri isə Allahın bu ayətdə bildirdiyi kimi olacaqdır. Və yaxud o kafirlərin duyğuları, düşüncələri və davranışları dərin bir dənizdəki çox, yəni böyük qaranlıqlar kimidir. Elə bir dəniz ki, onu dalğa üstünə dalğa əhatə etmişdir. Üstündə də bulud var. Bir-biri üstündə də qaranlıqlar var. İnsan əlini çıxarıb uzatsa, hardasa onu görə bilməz. Bir adama Allah nur verməsə, artıq o kimsənin, yəni aydınlıqdan payı yoxdur. Ən-Nur surəsi 40-cı ayə. Təxminən yəni, türkçə tərcümə etdim. İbn Kəsir buyurur ki, kafir 5 qaranlıq içində dayanıb durur. Belə ki, onun sözü qaranlıqdır. Əməli qaranlıqdır. Girəcəyi yer qaranlıqdır. Çıxacağı yer qaranlıqdır. Qiyamət günündə gedəcəyi yer də qaranlıqdır. Allah qorusun. İbn Abbas Allah onun razı olsun buyurur ki, yaxşılıq üzə aydınlıq gətirir, qəlbə nur gətirir, ruziyə bolluq, ruziyə bolluq gətirir, bədənə qüvvət və qüvvət verir və insanların qəlbində yaxşılığı edənə qarşı bir sevgi meydana gətirir. Pislik də üzə qaralıq gətirir, qəlbə qaranlıq gətirir, bədənə zəiflik gətirir, ruziyə darlıq gətirir və insanların qəlbində pislik edənə qarşı nifrət nifrət meydana gətirir. Və bütün bunlar hamısı günahların səbəbilədir. Yəni insan balaca bir adi bir bir günahı adi hesab edir. Yəni onu işləməyə başlayır. O günahı yerinə yetirməyə başlayır. O balaca adi hesab elədiyi günahı. Sonra növbəti günaha qapı açılır və beləliklə günahlar yəni qat-qat üst-üstə yığılır. Ancaq insan salih bir əməl edəndə o salih əməl onu başqa bir salih əmələ yönəldir. Allah Subhanahu taala istəyir ki, bizi Salih əməl sahiblərinə eləsin, bizim günahlarımızı, xətalarımızı sahiblərimizə bağışlasın. Amin. Və müsəlman qardaşlarım, həqiqətən də siqaret yəni sizə adi və kiçik bir günah kimi gəlməsin. Yəni siqaret həqiqətən də böyük bir xəstəlik, bəla ə, və böyük günahlardan hesab olunur və ə, Allah qorusun, yəni buna görə yəni hmm, Bəlkə də siz onun ağırlığını dərk eləmirsiniz, ancaq buna görə təzili surətdə yəni Rəbbimizə tövbə etmək lazımdır. Sizi yaradanla tövbə etmək və bu əməldən əl çəkmək lazımdır. Çünki bu əməli siz sonradan əldə eləmisiniz. Yəni yaradılış etibarilə e, fitrətən siz təmiz yaradılmısınız, bu dünyaya gətirilmisiniz, təmiz və siz sonradan yəni o ə, e, hisslə, pasla bədənimizi doldurursunuz və bu da sizə zərər verir. Ona görə də yəni bir müsəlman qardaşınız kimi nəsihət edirəm ki, təcili surətdə yəni bu xəstəlikdən, bu bəladan, bu problemdən, yəni yaxa qurtarın. Yəni biraz iradəli, möhkəm olun və onu atın getsin inşallah. Allah Subhanahu taala həm özüm üçün, həm də sizin üçün bağışlanmaq istəyirəm. Və Allah Subhanahu taaladan istəyirəm ki, bir Allah bəndəsi kimi Allah subhanətələ bizi bir-birimizə sevdirsin. Bizim və e, sizin hamımızın günahlarımızı, xətalarımızı, səhvlərimizi bağışlasın. Və sonda bir qeyd edə bildirmək istəyirəm ki, mən düşünürəm ki, yəni məsəl üçün oturub müsəlmanlar çayxanada oturanda yəni dünyəvi söhbətlərdən başqa da Yəni biraz da Allahı zikr etmək lazımdır. Çünki Allahı zikr etdikdə qəlbə aydınlıq gəlir, rahatçılıq gəlir. E, və hmm, insan düşünməyə başlayır və insan e, dərk eləməyə başlayır və özü özündə yəni fikirləşib özünü islah etməyə çalışır. Allah Subhanahu taala bizim hamımızı islah eləsin, bizim günahlarımızı, xətalarımızı, səhvlərimizi bağışlasın və bizi dediyi ilə yəni sözü ilə əməli yəni bir-birinə uyğun gələnlərdən etsin. Amin. Assalamu alaykum və rahmetullah və bərəkatuh.